Die Heere het vir Jeremia een boodskap gegee om oor te dra. Dit was toe Sedekia as koning van Juda begin optree het. Sedekia was een sien van koning Hosea. Die Heere het vir Jeremia gesê, Maak vir jou een met gedraaide leerriema aan, net soos die wat een mens gebruik om osse in te span wat een ploeg of een waard trek. Sit hier die dwars uit met die gedraaide riemen aan op jou nek. Stuur dan een boodskap aan die konings van Edom, Moab, Ammon, Tyrus en Sidon dier hulle verteenwoordigers. Hierdie verteenwoordigers het na koning Sedekia in Jerusalem gekom. Sedekia was die koning van Juda. Jeremia moes hulle opdracht gee om hierdie boodskap aan hulle konings te gaan gee, die Heere is die God van Israël en is sterker als alles en almal. Hij zei, omdat ik baie mag en kracht het, het ik die aarde en die mensen en die dieren wat op die aarde is, gemaakt. Ik kan daarmee maak net wat ik wil, Nebekadnezar, die koning van Babel, is in mijn dienst. Ik heb al hele landen vir hom gegee. Hy sal selfs die baas van die wilde dieren wees. Al die nasies sal hom en sy sien en sy klein sien dien. Dit zal so onhou totdat sterk nasies en machtige konings Babel sal oorwin en oor die land sal regeer. Julle allemaal moet die koning van Babel dien, sit julle nek onder die heek van die koning van Babel. Maar als een van jullie nasies of landen weier om Nebekadzar te dien, zal ik hulle straf, sê die Heere. Ek sal veroorzaak dat hulle oorlog moet maak. Verder zal ik hulle honger laat lei en epidemie onder hulle laat uitbreek. So sal het aanhou totdat Nebekadzar hulle op die ou eind oorwin het. Moe na hulle eie profete luister nie, ook nie na die waarseers of mensen wat sê hulle kan drome uitleen nie moet ook nie jylle oore uitleen aan fortuinvertellers of tovenaars nie. Hulle sê moos vir jylle dat jylle jylle nie aan die koning van Babel sal hoef oor te gee nie. Hulle vertel vir jylle spulleens, dit maak net dat jylle uit jylle land gedrijf sal word. Ek sal jylle ver weg stuur en daar sal jylle doodgaan. Maar al die volke wat hulle aan die koning van Babel oorgee en vir hom werk, sal ek te laat om in hulle eie land te blijven. Hulle sal kan aangaan om die grond te ploeg en daar te bly soos hulle gewoond was, sê die Heere. Ek het toe diezelfde boodskap aan koning Sedekia van Hilda herhaal en gesê, as jelle wil bly leef, moet jelle jelle oorgee aan die koning van Babel. Werk vir hom en sy mense en jelle sal bly leef. Hoekom wil jy nie mense doodgaan in een oorlog? Hoekom wil jelle van honger of een epidemie sterf? Die Heere het gesê dit is wat zal gebeuren met enige volk wat hulle nie aan die koning van Babel oorgee nie. Moe nie luister na hulle profete wat sê, julle sal nie aan die koning van Babel oorgegee word nie. Hulle vertel vir julle spulleens. Die Heere sê, ek het hulle nie gestuur nie. Hulle is vermetel om namens mij te praat en dan verkondig hulle nog een spulleens ook. Hulle sal die oorzaak wees dat ek julle uit julle land zal wegjaag. Jullie en hierdie profete met hulle leen sal doodgaan. Ek het toe met die priesters en die mensen gepraat en gesê, die Heere sê, moet luister na jullie profete wat sê dat al die kostbare goed wat uit die tempel van die Heere weggevat is, gauw uit Babel hierna toe sal terugkom nie. Hulle lieg vir jullie, moet na hulle luister nie, gee jullie zelf aan die koning van Babel oor en jullie sal bly leef. Hoekom leer die stad verwoes word omdat jullie jullie oore aan hulle uitleen? hulle sê hulle is die Heerese boodskappers. Als dit zo so is, laat hulle dan tot die Heere wat sterker als alles in allemaal is, bid. Laat hulle om dan vra dat die kostbare goed wat in die tempel van die Heere oorgeblij het, in die paleis in Jeda en in Jerusalem niet na Babel te weggevat word nie. Die Heere het reeds gesê wat met die koperpilare bij die ingang van die tempel gaan gebeur. Hij het ook gesê wat met die groot koperbad, die staners en die ander bakke wat nog in jullie stad oor is, gaan gebeur. Jojachin was destijds die koning van Juda. Hij was de sien van koning Jojachim. Koning Nebukadnezar van Babel het vir Jojachin en een groot klomp van die belangrijkste mensen van Juda en Jerusalem na Babel ontvoer. Maar toe hy dit destijds gedoen het, het hy van die kostbare goed net so in die tempel en die paleis gelost. Maar hoor wat sê die Heere oor jullie kostbare goed wat in die tempel en die paleis van die koning van Juda is, hij sê, al jullie goed zal naar Babel toe weggedra word. Daar zal het blij totdat ik eendag wil hy dit moet terugkom. Als die tijd reg is, zal ik alles weer naar Jerusalem toe terugbrengen.